Andalusam Andalusam Andalusam Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ba'd <clears throat> sa obrađivanjem knjige Firku Dalila od Ajde Karnija <clears throat> Došli smo do poglavlja Kefijetu Sala način klanja namaza nama najzanimljivija tema mnogima najbitnija. E, pa ćemo raditi, e, uzet ćemo koliko, koliko stignemo za nekih 20 minuta, e, pa ćemo mora svakako u dva dijela da obradimo jer ima detalja koje treba detaljnije spomenuti. Uglavnom, autor je znači, od 335. meseli, kako on podijeli u brojevima, on je spomenuo na samom početku na poznati hadis takozvani musiju sala. Musi, znači onaj koji loše klanjao, pogrešno klanjao. Kao što znači imamo te neke poznate hadise koji učenjaci tako ovaj spominju, a koji su jako bitni kao argument u mnogim stvarima, kao što je hadis Džibrila, to je onaj hadis od Omera radijallahu anhu koji je 49 hadisa, ovaj hadis eh, što je vezan za vađibe, ruknove namaza koji se zove Musiju Salah, ovaj, ovdje ću ga spomenuti. Znači, to su neki hadis koji ovako treba zapamtiti pod tim nazivom, tako i učenjaci spominju. E, e, zato što oni vrlo bitni vraćaju se mnoge, mnoge stvari e, o koje se spori, vraća se na, taj hadis. <clears throat> znači on počinje sa ovim hadisom, prošli put sam ga ali ćemo ga opet spomenuti, zato što se učinjaci razilaži oko toga. Ono što je spomenuto u hadisu, E, šta je od toga ruknovi, šta spada na stepen vađiba i da li ono što nije spomenuto, u drugim hadisma naznačeno, da li ulazi pod ruknove, ne ulazi i tako dalje, znači oko toga je, oko toga je spor i oko toga zbog toga nalazi razilaženje ovaj, među učenjacima. Oko od, određenih detalja vezani za, za ruknove, vađibe i sunete namaza. <clears throat> a mi vidimo ovdje da je ovaj autor išao na taj način da je spomenuo Ferajdu la farzove namaza, to je ruknove namaza. To smo pošto put obradili i rekli smo da je on spomenuo nekih, koliko je on spomenuo ovdje, ovaj, uh, devet. Devet je on spomenuo, napravio neku kombinaciju između Hanefija i ostala tri mezeba gdje je ovaj, po meni na jako loš način i trebao je po nekom mezevu raditi, a ne i spomenut, uh, ovaj, ili ako radi po Hanefijama spomenut, kako su Hanefije rekli, ili raditi od, od ova ostala tri mezeba, 12, 14 e, ili 15 ruknova, i čak unutar mezeba ima razilaženja, jel? koliko ruknova namaza. <clears throat> gdje u stvari izostaju dva rukna koja su jasno kod dan namaza, to je, to je druga sežda i sjedinje između dvije sežde. Dobro. <clears throat> E, a onda je praksa mu je da je ovdje spomenuo, od, kod načina klanjena namaza, spomenuo sunete gdje nije spomenuo vađbe namaza uopšte. Znači ne spominje ovdje vađbe namaza, vjerovatno ovaj, će i, e, jesmo, jesmo već e, e, onaj, sehvu sužu, da nismo smo radili to, znači to će vjerojatno tamo da mora spomenuti, Maja, jer se sehva i sužu čini prilikom izostavljena vađba. Dobro. A, u stvari to se vraća i na to što je oko vađiba, znači imamo da su Hanabile imaju mnogo vađiba, čak ima i Hanefi, Hanefi imaju. Ovaj, dok džumhur učenjaka ima malo vađiba. Ovaj, jako malo vađiba. I e, zbog tog vjerojatno velikog, velikog razilaženja imamo i taj i to e, kako to predstaviti, na koji način, tako dalje. Dobro, e, doći nam to u toku govora, inšala. Uglavnom da mi krenemo ovdje kako, tekstu, kako je u tekstu knjige spomenuto. Kaže, je kul Rasul sallallahu alaihi sallam, rekao Allahu poslanik sallam, i da kumte ila salat, spomenuli smo ovaj namaz, znači ovo je riječ o osobi koja je ušla u mešćit, hadis mu tefru na lihi, ušla u mešdžid da poslanik sallam sjedio sa grupom ashaba i klanjala, e, osoba klanjala dva rekata, došla do poslanik sallam, poselamla ga i kaže njemu poslanik sallam, idi vrati se, ti nisi klanjao klanja ponovo dva rekata. Pa je klanjao i tako tri puta ponovio i on ga vratio. I onda mu rekao, kaže, Allah poslije, ja ne znam bolji od ovog što sam naučio. E, i onda njemu pojašnjava poslanik kako treba klanjati. U stvari, gdje mu je bila greška. Pa mu kaže, da kumte ila sala, kaže, kada hoćeš da klanjaš, kada ustaniš da klanjaš, fe kebir. Kebir izgovori Allahu ekber. Thumma, uh, ma te jesera min al Kur'an. Zatim prouči ono što ti je olakšano Kur'ana. Znači, nije spomenuta Fatiha ovdje u ovom dijelu. Kaže, thumma rka hata tatmene a zatim kaže idi na ruku dok se ne smiriš na ruku. Thumma rfa hata ta'tadila qajma, zatim se vrati sa rukua dok se ne ispraviš. thum eh, thumma sđud hata zatim kaže oti idi na seždu dok se ne smiriš na seždu. Thumma rfa hata tatmene sa zatim kaže eh, vrati se sa seždi dok se ne smiriš sjediti Thumma sđud hata tatmene sađida, zatim idi ponovo na seždu dok se ne smiriš na seždi. Summa fi salatika kuda. Zatim e, radi tako u, e, u ostatku namaza. <clears throat> Znači ovdje su spomenuti ti e, većina ruknova namaza. I on je to ovdje spas spomenuo ovaj, kao uvod u govoru šta su suneti namaza. I onda spominje sad ovdje navodi šta su od suneta namaza. <clears throat> Pa ćemo krenuti redom. U stvari počinje se, spominje navodi to kako da se klanja namaz. Pa počinje znači, od, e, od dizanja ruku pa ostalo. Znači prvo ovdje što spominje da se, da se izgovara Allahu Ekber, znači to je ruk namaza i to nije ponavljao ponovo. Nego govori o suneta namaza kada refa li jedin li jednahu kane i da da salate refa medda. Kaže suneta je podizanje ruku. Znači ovdje od, prilikom stupanja namaza znači prilikom izgovaranja Allahu Ekber. Kaže, odsunete je da se podignu ruke e, i da kame ila salati kada hoće da, da klanja, znači da otpočne namaz, refa'a dejhime da poduži, e, pa, kaže, isprži ruke, e, da podigne ruke tako što isprži. E onda pojašnjava dolova tri dijela pod elif, ba i džim, pojašnjava neka tri detalja a to je kad se podiže ruka, uporedo sa tekbirom, e, koliko se u visini, kojoj visini se podižu i koliko puta se, na kojim mjestima se dižu na mazu ruke. I to je fino uradio, lijep način, lijep način. Pa kaže prvo podelit, kaže vakto raf'i, vrijeme podizanja ruku, zajedno sa izgovaranjem tekbira i kaže sljedeće. Kaže, kane sallallahu sallam, jerfa yerfa hine hina kebiru. Kaže, e, podigao bi ruke, hina yukabbiru kebiru, znači kada bi Izgo, e, podigao ruke kada bi izgovarao Allahu Ekber, znači istovremeno. Kaže, boju u kaže, keber rafa. A došlo je, kaže, da je izgovorio Allahu Ekber, pa onda podigao. Kaže, e, da kaže, rafa dehi u kebera. A došlo je, kaže, da je podigao ruke, pa onda rekao Allahu Ekber. Što znači sve tri solucije. Sve tri solucije došlo u hadisima. Sve tri solucije došlo, znači da se izgovori istovremeno od podzanje ruku izgovaranja Allahu Ekber, ili da se podignu prvo ruke, kaže Allahu Ekber, ili da se izgovori Allahu Ekber pa onda podignu ruke. Znači sve, sve tri te solucije su ispravne i nema smetnje u njima. I čak su došle u hadisima. Znači čak i da nisu došle, znači posle pitanje ima u tome širine ili nema širine, jel? ali došle su u hadisima. Onda sljedeći, na koju visinu se dižu ruke. Kaže, na sallam sallam, Jerha jadehi hata jekuna hadve menkibehi au hadve udunehi. E, podigao je Allahu e, svoje dvije ruke, kaže dok ne budu u visini ramena, znači da budu u visini ramena, kaže ili u visinu ušiju. Znači ili u visinu ušiju ili u visinu ramena. To je ono dvoje što je došlo u vjerodostojnim hadisima. Znači da je, da je propisano podigni da je e, jedno i drugo ispravno, da se podigne u visini ramena ili u visinu ušiju. A ono ono podizanje, ono diranje ušiju, što se spominje u Hanefisiju, znači to nije spominjeno u hadisima, to nije došlo vjerodostojno, nije došlo znači u hadisima, e, a spominje se, znači u nekim knjigama Hanefijskom jeziku spominje, u nekim ne spominje, e, pisao sam o tome detaljnije mesel koga to interesuje, uglavnom znači nije potvrđeno u hadisima diranje ušiju, uglavnom došlo je to od... Aleksandar Torkat. Došlo je to od nekih učenjaka Hanefijskog mezeba, vjerovatno da bi se da osoba ne bi, ono u smislu da ne bi dizala pogrešno ni niže ni više od ušiju ili ramena, pa veli da je, kad digneš uši, znači to ti je sigurno ono u visini ili ramena ili ušiju. E, kažem, jel, e, ako bi našli neki izgovor zašto su, zašto su to vezali za diranje jagodica ušiju, e, ispravno je znači da, da to nije potvrđeno u hadisima i da ovaj, bez ova što o mezevu, znači nema osnova to. Sljedeći ovdje što je kada se diži ruku, kojim, kojim situacijama, Kaže jefa inde tekbirat ili hram, wa inde ruku'i, wa inde raf'i minhu, wa inde qiyam ili rek'ati rabije. Kod vas piše rek'ati rabije? Četvrtog rek'ata, tako piše kod vas. Treći rekat, a ovdje kojim više četvrti rekat, znači popravljeno tu, dobro je. Kaže, lene hada thabitu na Resulaj sallallahu jer ovo kaže potvrđeno Allahu poslanika sallallahu Spomenula se te, te četiri situacije kada se dižu ruke. Kod Hanefija, naravno, kod Hanefija se diže, kod Hanefija i koga još? Koji još mezeb? Nije. Malikije i Hanefije kod njih se diže samo na početnom tekbiru. Šafije i, uh, i Hanbelije, kod njih je propisano na ova, ove četiri situacije. Znači, prilikom početnog tekbira, Indija ruku, kad, e, znači kada hoćemo otići na ruku, dignu se ruke, kad se vraćamo sa rukua, dignu se ruke i e, prilikom ustajanja, ustajanja na, na, treći rekat, znači nakon sjedinja prvog tešehoda ustaješ na treći rekat, mustehavi, znači to je četvrto mjesto gdje se dižu ruke. Mnogi ovaj koji e, ovo nisu učili ne znaju, a hoće ono dizat ruke, oni klamata i dižu ruke i kad treba i kad ne treba, i kad treba ne dignu, kad ne treba dignu i tako da vjerojatno ne znaju, nisu učili ovaj, znači to su te četiri, četiri mjesta i četiri momenta kad se diže. Ovaj, a što se tiče hadisa vezan za ovo, znači ovo je došlo u hadisma ovaj, Buhari i Muslimu na lehi, pogotovo od ulavi hadisu i drugi ashaba. Ono što spominje kod Hanefija i ono komentarima koje imamo, pogotovo i prevedeni kod nas u Buhari i Muslima, kako je kako su ashab, kako je derogiran ovaj propis dizanja, osim na početnom tekbir, tako dalje, to, to su izmišljate, to nije tačno kako derogiran, nema dokaz za derogaciju. Ono što se prenosi od Beraib naziba od Abdullah u dva hadisa, da su oni opsivali namaz poslanika i da nisu dizali, osim na početnom tekbiru, to su dva slaba hadisa, ovo sve ostalo su vjerodostojni Hadiski, znači to je čitava priča, završi se u tri rečence oko ovog, ovaj, oko koji se pokušava ovdje staviti da je, da ne treba dizat, da nije ispravno dizat, dakle, znači je dizat i mustehabe je dizat, znači osoba ako ne bi dizala, znači nema griha. A sada se prevagne da ne treba dizat nikako zbog e, mezheba, zbog ovog, zbog onog, znači to nije ispravno. Znači ispravni slijed suneti i prati ono što je došlo u vredosnim hadisma, nego ono što je došlo u, u slabim hadisma, pa makar bio mezheb na tome. <clears throat> a pogotovo znači, imamo spašnjavanje u meseli od određenih čak i učeni ljudi, muhadisa ili vaki, onaki, pojašnjavaju meselu na nakaradan način, ova na pogrešan način, čak komentatori određenih ovih hadijskih zbirka na ovu, ovu meselu, ovaj, e, zato što nisu ovaj, istražili ovo pitanje detaljno, utvrdili i došli do istine onako kako se objektivno, realno dolaže do istine i onda pričaš o tome, a ne naginjem ovom, reko ona, učenja rekao ona, kod je, pitanje ovaj, e, e, do učenjaka a ne do toga je to potvrđeno u hadisma ili nije potvrđeno u hadisma. Dobro, da ne duljimo kod toga. Sljedeće kaže Vadul dejni jemin e, ala šimal. Stavljanje kaže e, desne ruke preko lijeve ruke, misli sa šake, jer ruke svejedno, kaže lene, lene, lene nase kanu marune en jeda ređulu jedehu li jumna ala dhirahi li yusra salati ala ahdihi sallallahu sallam. Jer, kaže, je ljudima bilo nareživano da stavljaju, da stavljaju, kaže, e, desnu ruku preko, e, preko, e, preko zgloba lijeve šake u namazu u vrijeme poslanika sallallahu ve sellem Znači, to je također spomenuo da je to suneta. Znači, vezivanje rukom u namazu je od suneta prije toga ovdje nismo spomenuli, ovaj, niti to e, spominju tu stvar, to je ono, nakon vraćanja se rukuva, jel se vežu ruke, jel se puštaju ruke, znači to mesela ovaj, e, nije spomenuto u četiri mezeba, nije, nije spominjano uopšte, ovaj, e, to je uglavnom sta, novi stav od nekih učenjaka, savremenih učenjaka, selefijski, recimo u Saudiji pogotovo, ovaj, i to je tema za se priča smo o nekoliko puta, znači ovaj, pojente u tome da nije ništa vjerodostojno došlo, precizno da je pojašeno da se ruke nakon dizanja, kad se vraćaš sa rukova, da je treba vezati ruke, nema jednog argumenta širijeskog koji ukazuje ni izbliza ni iz daleka da, da je to vezivanje, pogotovo pa poslanik sam opisan detalje namaza, kako je mrdo prstićem, kako je zakofrači nogu, tamo sve živo detalje opisano i nije taj, taj moment nije pojašen šta će raditi s rukama kad nakon vraćanja se rukua i sad kad neko dođe, izvlači neke zaključke iz iz daljine, iz širine, iz dubine. Znači to je ovaj, tako kaže, tako kaže onaj, jeziku tekelov, to je malo izvještačenost ima u tome, pretjerivanja, naprezanja, natezanja, nečeg što nema, znači nije potvrđeno, jel? Pogotovo da smatra da je to sunet, jel? Nešto da je sunet, moraš imati jasan argument dokaza, a kamoli, a kamoli da je to, a kamoli da je to, jel, ovaj, a? onaj, ne, ne tu ja sam pričao o ovome, sad smo razgovarali sa saudijskim šehovima koji su bili na tom stavu i razgovarali smo, on ne mogu drugi nego priznati da nema dokaza za to, osim da nešto tamo neki izvlači, neke, ovaj, neke indirektne stvari i tako dalje, ili matematičke proračune neke. Uglavnom, ovaj, ovo ovdje stavljanje desne ruke preko lijeve, znači to je potvrđeni sunet. U hadisu, je ovaj hadis bilježi ga Buhari u svom sahihu, da se, da se da je narđivan ljudima da vežu ruke desnu eh, preko lijeve u namazu. Sljedeće, na 338. pojašnjava gdje se veže ruke, kaže mevdio jedini ala sadr. Ruke se stavljaju na prsa. Kale Va'il ibn Huđr, Eh, je kaže sad sadlejtu ma nebi sallam selam fa vada jedihi ljumna ale jedihi ljusra ala sadrihi treba reći ovdje jedehu ljumna ala jedihi ljusra nije jedih kakva greška pa kaže ja klanjao sam uh, sa Allahom sa vjerovijestom sa Allahom kaže pa je stavio desnu svoju ruku na, na uh, preko lijeve ruke na prsa ovaj hadis Vajlib ibn Huđra on je daif slab Ovdje ni navedeno koga. U njemu ima slabosti. On je slab. Međutim, ovaj, najvjerodostojnije je nešto što je preneseno oko toga gdje se vežu ruke. To je baš što ovdje spomenuto u hadisu. Znači, ovaj hadis je slab, ima slabosti. Imamo drugi, eh, druga još dva hadisa u kojima ima također slabost, međutim, slabost nije velika znači lagana je slabost, poput nešto da je mursel ili onaj hadis ima qita u senedu, prekid, znači to su lagane slabosti, sa ovim hadisom koji također ima slabost zbog jednog ravije, ovaj, i na osnovu ta tri hadisa šeha Albani ocijenio ovaj, na osnovu zbira ova tri hadisa da se dižu na stepin e, dobrog ili prihvatljivog hadisa, vjerodostojnog hadisa. E, tako da su mnogi ovaj, e, učen, učenjaci savremeni e, zauzeli taj stav radići po ovom hadisu, da se diže radići po ono kako cijenu ših Albani, da se stavljaju ruke na prsa. Znači, s tim da imaju, u svi tim hadisima slabosti. A onda oni drugi hadis, što su da li je radi Allahu i drugi ashaba, znači, jako velika slabost u tim hadisima. Znači, velika slava, znači, čak munker hadis, znači, u kojem je spremno ali da, je vezo ruke, ono, na čemu se ha, ovaj, Hanefije i Hanabe, da se stavlja ispod pupka, da se stavlja ruke, da se vežu, to su jako slabi hadisi, znači, mogu se porediti s ovim hadisma. Tako Allah zna da najbliže, znači, ako ćemo govoriti sa strane hadisa, znači, ako uzmemo ovih hadisa, za na stepen prihvatljivog hadisa, ova tri u rašta rivajta, tri od rašta ashaba koja se prenosi, da se dižu na stepen prihvatljivog hadisa, znači najbliže da se veže na prsa, ili ima, da kažemo da ima širine u tome, znači svejedno vezano na prsa, na, na sredini stomaka ili ispod da ima širine u tome, jer nije ništa precizno vjerodostojno preneseno. A ako bi rekli nešto šta je najbliže, najbliže da se veže na osnovu hadisa, da se veže na prsa, iako ima slabosti u tim hadisama. Dobro, sljedeće je dua ili stiftah, dova početna dova na početku namaza, znači nakon izgovaranja Allahu Ekber koja se uči, pa je ovdje spomenuo autor dvije ove dove koje su došle, odnosno tri. Ove dvije poznate koje su došle Mutefekun Alihi, odnosno jedna Mutefekun Alihi, druga u Muslimu. Allahumma ba'id e, bejni wa bejne hataj ta, e, ta dova i ona druga duga, e, veđahtu veđe liledi fetara vati u larda i tako dalje, neću pominjati dobu detalje i prijevod njihov. Eh, lijepo da se nauči ove dove, da se one uči s na vrijeme, da se mijenja. <coughs> znači jedna je došla ova prva mutefeku na alihi, druga bilježi muslimu muslim u svome sahihu, a ova treća, ona je nama poznatija, po njoj uglavnom svi radima, to je ono subhaneke što mi znamo, znači učenje subhaneke, svala kad Allahumme, bebi hamdik, kesmuk u kao riječi poslanika sallallahu sellem nije ništa vjerodostojno došlo. Znači, ovo nisu riječi poslanika sallallahu sellem znači e, sve, e, svi hadijski da, da su subha neke dova koje uče poslanike, svi su rivajati slabi, znači, ali vjerodostojno jedino ono što je došlo od Omera radijallahu anhu. Najvjerodostojnije što je došlo, znači Omer onda su ovo riječi Omera radijallahu anhu i opće su prihvaćene u većini mezheba da su uči subhaneke kao dova ova, na mjestu dva u Znači, ali to nisu, znači, e, u, što se tiče vjerodostojnosti hadisa, znači, to ni, e, znači, svi su slabi hadisi, nego su to riječi Omera radijala Anhu, ali su eto opće, pri, opće prihvaćeni kod, kod, kod Lemi, kod i da se uči ta ovo. Nema smiće da se ona uči, jel? E, s tim da znate, znači, da to nije došlo u vjerodostojnom hadisu. Da, da kažem, vjerodostojnom hadisu smislu da je to rekao poslanik sam nego da je to rekao Omer radijala Anhu. Onda imamo ovdje istijadu, sljedeći što zvuči svoj mustahab, se govori znači što je mustehab, što je da se uči. Rekli smo na termine, znate, znači, kada, kada kažu fakih i nešto da je sunet, da misli da je to mustehab. Znači, kod fakih je sunet Učenjaka akide je sunet akida na koje je bio selefovog umeta od, od, od, od poslanika ashaba, tabina, tabetevina. Sunet kod e, učenjaka hadisa i usul hadisa, sunet je sve ono što je preneseno od poslanika sam Pojašnjenju vjeri. Sve je to sunet. Znači što je rekao, što je uradio ili, e, ili šutnjom odobrio. Sve je to znači od poslanika sam sedam. A od toga može biti nešto vađi, haram, mekru, ovako, onako i tako. Znači, pričali smo o toj temi, znači razumijevanje riječi, termina sunet, što, je jako bitno. Onda ovdje znači navodi istijadu od suneta namaza je istijada, a to je proučite e, e, ovdje bila šetana džim, ili ovdje, on navodi ovdje, koranski kuranski ajet al قَرَأَتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ Mina الشَّيْطَانِ rajim kao dokaz za to, kao ovaj kuranski ajet, kada učiš Kur'an, ti traži utočište od prokletog šeitana. Wa kana sallallahu sallam je kulu eh, ba'da li ftithahi, Allahuma inni a'udu bike mine šeitani rađim min hemzihi eh, wa nefhihi wa nafthihi. Ovaj rivat ja ne znam, ovdje naznačeno, ovaj, ovaj, ovaj hadis je slab ovaj hadis ima slabosti, po većini hadisa on je slab, e, znači da se ova forma uze. E, gledajući znači, na, na dokaze, na argumente ovaj, znači nema ništa vjerodostojno da, ovaj, kako se uči istijaze, da se uči uopšte, uopšte istijaza, s tim da uopće privačno kod većine učenjaka, da se prije učenja Korana, prije bismile, da se izgovara, e, da se prouči auza ili istijaza, da se ona prouči. E, na to ukazuje ovaj koranski ajet i nakađuju ovaj hadisi koji, je došao svi u slaboj formi, koji su došli, ovaj, da nema smijeti da se uči auza, došlo je u drugom obliku, bez ovog dodatka, min hemzihi wa nefhi wa e, naravno, on je naglasio ovdje da se uči u sebi, kaže jer je poslanik sallallahu alaihi sallam uči u sebi, učio znači, i ovu dovu subhaneke i učio istijazu u sebi. Kaže, vola je steftihu illa fi rekatil ula enehu kane ida nehada li rekate sanije ifteteha bilhamdillah rabil alemin volem je steftih. Kaže, eh, ne uči se ovaj, eh, dova subhaneke se uči osim na prvom rekatu. Jer, kaže, poslanik sam sadam ustavio na drugi rekat i učio bi samo, kaže, alhamdulillah rabil alemin. Eh, onda, onda on prelazi na te'min, amin na učenje amin nakon fatihe. Što znači fatihu tretira kao, kao ruk namaza. A mi znamo da ima poznato razilaženje da li je fatiha učenje fatiha, da li je ruk namaza ili je samo vađib. Ruk namaza po tri mezeba, vađib kod Hanefija. Kod Hanefija, znači mimo, ako mimo Fatiha proučiš nešto drugo, namaz je ispravan. Poznato razilaženje, pričali smo o tome i argumenti jednih i drugih i e, vraća se na razumijevanje onog hadisa la salat ili ne lem jakra bi fatihatil kitab, razumijevanje tog hadisa da la salat, znači nema namaza, nije valja namaz kod ne pruči fatihu i znači nema potpog namaza kod ne pruči fatihu. S ono kako razumije jedni ili druga, druga skupina učenjaka. E, ovdje znači ne spominje bismilu ovdje. Ako sam ja dobro vidio, ne spominje ovdje fat, bismilu. Bismilu prije fatihe. Zašto ne spominje? pa može i zbog toga, ali bez obzira na to treba je spomenuti iz razloga zašto? Zato što imamo ovaj imamo većina učenjaka smatra da se bismila ne uči na glas, nego se počinu alhamdulillah rabbil alamin. Dok imamo mezeb koji kaže da se bismila uči na glas. li tako? Na početku namaza počinje se sa Bismila rahman, bismillah rahman rahim alhamdulillah alamin. Ovaj, pa je bilo, onda ima potrebe da se kaže. Onda imamo razilaženje oko čega da li je, poznato razilaženje, veliko razilaženje oko toga, da li je, da li je bismila uopšte sastavni dio fatihe. Znači ima veliko poznato razilaženje, e, imamo skupinu učenjaka koji kažu da je, da je prvi ajet Fatihe, imamo e, drugu skupinu učenjaka koji kažu da nije prvi ajet Fatihe, a Fatiha mora imati sedam ajeta, zato što je došlo u uranskom ajetu drugo, seba metani sedam čega? Sedam ajeta mora imati. Sedam stvari koje su spomenute u Fatihi, ti sedam stvari, e, znači, proučeno kroz Kur'an. E, ti, stvari koje su spomenute u Fatihi. E, dobro, ako nije Bismila prvi ajet Fatihi, koji, onda, koji je sedmi ajet? Znači, zadnji ajet se prepolovi gdje, na kojem mjestu? Yes, mjestu. Na tom mjestu, znači dođe sedmi ajet. Uglavnom, ovaj, Allah za najbolje, bliže i ispravniji stav da Bismillah nije, ovaj, da nije e, prvi ajet Fatihe, iako u našim musafima, ovim što imamo oštampeni, e, navedeno je da je Bismila u Fatih, pa se u, svim drugim surama nije. Čak u jednom suru nema nikako bismili Koju je? Teobi, znači nema nikako Bismillah. Ovaj, znači, ne, e, znači, u našim musafima, našim ovim e, prevednim Kur'anima, bismila stavljena kao prvi ajet Fatihe. A gledajući na argumente, na dokaze, Allah za najbolje, znači onaj sad koji kaže da nije e, bismila sasvim dio Fatihe, prvi ajet Fatihe, to je bliže na osnovu argumenta, to u svakom slučaju, znači poznato razilaže među čunjacima, ali onda se vraćaju na ovo ovdje. Ako kažemo da je bismila prvi ajet Fatihe, pa ona neko klanja od vas, klanja ovaj namaz i ne prouči bismilu, nego odmah od Elhamdulillah počne. Jel mu ispravan namaz? Sostao jedan ajet iz Fatihe. A Fatiha rukn. Uzao on one, sve najžešće stavove. Fatiha mu rukn. I u Fatihu mu je Bismila prvi ajet. Radi po tom stavu. I tako ubiđen, tako naučio. I onda kad uči namaz, ono, pošto svakako nauči se ona Bismila u početku, isfad hamdla počinje, pogotovo ovim gdje se uči na glas. Bismillah ne prouči odmah alhamdulillah. I klanja. Jel mi ispravan namaz? Hajde, čak, odgovorit ćete nekad poslije nešto. Dobro. Temin spominje ovdje, učenje amin. Učenje amin E, kaže je li mami wal ma'muni wal mufaridi qawlu amin, kaže suneta je, kaže da uči e, imam i e, muktedija koji klanja za imam i munferid koji klanja sam za sebe, da izgovaraju amin. Kaže džehren fi džehrije, naglas u na namazima gdje se uči naglas, kaže sirran fi sirije, a u sebi u namazu gdje se uči u sebi. I spominje ovdje, kaže Vakan sulasan sam sada je kulu amin je muddu biha sautehu, kao što je došlo u hadis, koji su mnogi ocijenili vjerodostojni. E, kaže, poslanik sada kada bi izgovorio, bi Allah poslanik izgovorio bi nakon fatihe, znači amin je muddu biha sautehu, znači, e, e, znači odužio bi svoj, glas izgovarajući amin, što znači čulo bi se. Također došlo u drugim hadisma, kaže, <clears throat> ragabe fidalike i kaže posticaju na to da se izgovara amin, kada je spomenuo hadisu, Kaže, ma hasedetkum jahuda la šein, ma hasedetkum ala selam wa ta'min halfel iman. E, hadis koji su mnogi cijeni vjerodostojni, kaže ni e, židovom kao što vam zavidi, kao što vam zavidi na selamu, nazivanju selama izgovaranju amin za imamom. I onda ovaj hadis mutefekun alihi, ovaj men vafeka, men vafeqa ta'mina ta'minuhu ta'min al melaiketi gufire lehu mate kademe debi kaže čiji se e, složi njegovo izgovaranje amin sa izgovaranjem melika amin kaže budemo oprošteni uh, grijesi prije toga koji grijesi mali grijesi znači uh, kako to da se složi tvoj amin sa amin od melika gdje su meleci, otko meleci sad tu, jel? Kako meleci? Kad to oni izgovaraju, gdje su meleci, od sad meleci. Dobro. Znači, ovo je naravno ispravni stav, ovo da, je izgovaranje amin, ovo na čemu, je, na čemu su znači, e, šafije i hanabile, da se izgovara na glas, da se izgovara na glas u namazu gdje se uči na glas u sebi, gdje se uči u sebi, da je to, da je to mustehab i da je potvrđeno u hadisima, bez obzira što ima oko toga razilaženja. E, I ovdje ćemo stat, zato što nam ovo objašnjenje za učenje Kur'ana traži više vremena i ovo što se uči u nastavku da mogu završiti ostalo u sljedećem u sljedećem znači, predavanju. Ostalo pojašnjenje kako se klanja.